nimuze dukore twiteze imbere nta mwuga udakiza ikiganiro cy'imyuga kuri radiyo isanganiro twiteze imbere nta mwuga radiyo isanganiro nta mwuga udakiza muza byumvise eh, ni cya kiganiro cy'imyuga giha ijambo abanyamyuga mwese muko muratwumviriza mutubwire eh, icyo mukora gisanzwe kibabeshejeho kikabeshaho n'imiryango yanyu usanga ikaze musabikanye n'abandi eh, ibyo musanzwe mukora kuri mikoro hayisa liliane inamahoro akadogo niba kiri mu buhinga bw'ibyuma twizera yuko muri benshi muko muratwumviriza kandi muri kukivi umurongo wa telefone uh, umusanzwe muzi mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu alo amahoro ah, neza mahoro mahoro tuganira n'andi nandi w'imana atanaza ari misiha ari mu ari misiha mishiha mu ntara ya cankuzo Eh, mhm, ni sawa none sawa bukebuke ego mbwira unyibutsa akazina kawe uti ni gute nduwimana atanazi atanazi usanzwe ukora iki yandi umurimyi ndimo ndahira umuceri eee eh, iyo murarima umuceri aho imishiha eee eh. nibyo mm. oke ni byiza cyane atanazi ah, ndakwifurije rero kuroranirwa mu kazi kawe Eh, namwe mugire n'inguzanyo ego urakoze mm. radiyo y'isanganiro turabahaye ikaze eh, atanaza ati eh, asanzwe ari umurimyi w'umuceri ngaho onye muri komine mishiha ni mu ntara ya cankuzo mbega wowe nawe uri kuratwumviriza uherereye he uko ukora iki tubwire uko byifashe turaguhaye ikaze kitu kidogo tu kinakufanya unalia macho si kifuani mwangu kupenda pia, lakini elewa, kazi ni kazi. Futa machozi ndio kifuani. Nakupenda pia, lakini elewa, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Nakupenda pia, lakini elewa, kazi ni kazi. hakipepi nafanya kazi kasi yeah. Mapenzi ni kuaminiana, ni zawadi ya imani, naimba kutibu moyo, sio utani, sio kokota mabinti mitaani niamini uba mwenzio, niko kazini, jiachie nenepa moyo moyoni mwangu umejenga chabali hauna wapinzani na majirani wanachua yeah. Hey. Niliku bembeleza kapiga magoti niliku ikiganiro cy'imyuga kuri radio isanganiro allo Mahoro neza tuganira nande Desire nunzwe n'Imana maisha ni ya Mungu mukanyosha Mukanyosha ni sawa ga Ndashima rimwe rudende byagiye mu bwayo bwayo mwitse katabona ndumva ko morale ari yose yego ni imitende ni imitende yego uri ko none ukora iki ubunye two turavugana ubu turiho turavugana ndiko muri kengereri hmm. muri nkuru cyane n'ibituntu tw'amakara mu mwanya ngo basimbire iyo muri bwi none nk'aho muri kenkayiri uca udandaza ibiki eh, twinga z'amatara utuntu tw'umuyagankuba nyine tugereranye tuya dukoresho nyine twankenerwa eh, tuya duto duto nyine ah. zirimo ayene oke je numva ari sawa kweri ntiwidoga wanashima uko biri kose aza widoze uba uri kuramana uzima suko dezire urakoze cyane nawe ugira ibihe byiza twese radiyo isanganiro ikiganiro nica imyuga turabahaye ikaze dezire ngaho mu kanyosha eh, atanaza ngaho muri komine mishiha atari ko arateragira umuceri Eh, nuko rero turabahaye ikaze namwe mutubwire icyo muriko murakora mubona yuko turi no mu ntango z'umwaka ntihabuze nk'ubunye abo baba bakiryamye bibaza ngo iminsi mikuru ngo iracabandanya oya oya oya oya eh, nuko rero turabahaye ikaze mutubwire icyo muriko murakora kugira mushobore gupambana n'ubuzima aho iyo iyo shiraho iyo nyine dusa <laughs> mitebutsi niwe akoreye mu ngata Elia Kadogalo Allo Allo Oui tuganira nande radiyo y'isanganiro yero yero ego tuganira nande Allo Allo ego two tuganira nande Allo Allo navuga na smart kabisa amahoro muri radio Ego na mahoro tuganira nande kabisa ndiko ndabumva kabisa ikigano cyatanguye cy'abanyamyuga ego cyane <laughs> kabisa na desire mu kanyosha numvise kare kadandaza ibintu bimeze neza cyane rwose ego bya kinkayeri irya mbere nsambiranye muri kino kiganiro mumeze neza oh nivyo turaguhaye ikaze ego ntituraguha ikaze alo sindi muri tuzi ya cankuzo komine gisagara mpita mu rusiga burangati hakizimana muri komine gisagara mu ntara ya cankuzo igihe usanzwe eh, ndi umubaji usanzwe uri umubaji ibyo mvuze kwanjye nkora akamiti yose ni kurima mu ego urarima ukongera ukaba umubaji oh je numva ari sawa none usanzwe uri umubaji urikorera cyangwa ukorera umuntu aho onye usanzwe uri umubaji urikorera cyangwa ukorera umuntu kweri nturikuranyu neza ariko nanjye ndakumva nabi nabi ko biracika hakizimana muri komine gisagara alo ego uti rero usanzwe uri umubaji kandi ukongera ukarima ujya kurima ryari hama akazi k'ububaji ukagakora ryari nakundi uwo ni umuririmvyi dogo a ati vyuka kare noweli na bonane vyaheze kura amaboko mu mpuzu ukore eh. awumve mm. mm-hmm. ja kubikogwa ah. ego komeza komeza komeza komeza ibikogwa sanura ahosha mm-hmm. mm -hmm, mm. Uh, uh, uh. niyo witeza imbere ugateza imbere umuryango wawe nta nkekane igihugu kizotera imbere uwo ni dogo eyi sanura tura amaboko mu mpuzu ukora nambura umurimyi nambura umubaji nambura umukwaferi nambura umutagisivero nambura umutagisi moto kora aho byuka kare wa mukozi umukozi wa leta umukozi wo mu nzu aho byuka kare bahakiza imana natanazi mm, baduhamagaye ngo nabarime byuka kare byuka kare akazi kare ntuze guhengera saa tanu ngo uragiye kurima apana byuka kare nuko nigutange nyagasakukizi nk'inkoko ntigutange radiyo isanganiro ikiganiro nica imyuga sangwa ikaze mutubwire mutubwire imyuga musanzwe mukora ibabeshejeho ikabeshaho imiryango yanyu igateza imbere ubutunzi bw'igihugu eee eh, none murongo telefone uruguruye reka dukore udakoze mugenzi abakoze barifuzwa ariko muri byose tujye twibuka yuko kiza dukore ariko umugisha we aho utari ntitwaronka tujye dufite ntitukajye tushuka ngo nuko dukora cyane nyamara niyo byanze reka ntukihebe gahunda niyo wite radiyo isanganiro ikiganiro cy'imyuga alo alo alo alo alo ha ariko muri byose tujye twibuka yuko uwiteka ari byose ni byiza dukore ariko umugisha we aho utari ntitwaronka dufite ntitukajye dushuka ngo nuko dukora cyane nyamara niyo byanze reka dukihebe gahunda niyo nyamara ibintu by'isi n'amayobera dushatse yewe twajya twitonda akwiriye kugira uko yirata n'ibyo afite ku isi ndebera muganga ikimutunze ni uko indwara ziriho ku isi ese umunsi uje zigacikaho burundu ibaze kandi unisubize reka dukore dukore ni byiza mu mbaraga twahawe uzagera ku ki udakoze mugenzi abakoze barifuzwa ko muri byose tujye twibuka yuko uwiteka ari byose ni byiza dukore ariko umugisha we aho utari ntitwaroma tujye dufite ntitukajye twishuka ngo nuko dukora cyane nyamara niyo byanze reka tukihebe radiyo isanganiro alo negirisimo alo alo wi tuganira nande na fideli fideli ni sawa ni sawa uri he ku mutangasi mutangasi dukora iki ga fide nkora ah, muri ka kazi ko kwivuna inzara ok none watanguye asha ah, natanguye ntiwavuze mm, igiza fide oya oh, mm. oya oh, sinzigidde <laughs> ukucopola iki gafinda asha eh? mbo ubu ndiko ndacopora inyama aho none ah, kandi biramose hewe wabyumvise eh, wano <laughs> ubyorosha na gato eh, oya oh, sindabyorosha niwe uraba fide umaze igihe kingana gute ukora ako kazi yo ni igihe kinini yego mm. ah, uramaze rero kugira icyo ushitse ko rero agashara karamaze kugufasha fasha cyane rwose mm. ndabishima uko kaba kari kose mm. umaze gushika ku keorara fide biracitse fide ngaho kuri mutanga nora mutanga Sude bakora mu bushikiranganje bwo kwivuna inzara akazi keza nshuti ni uko ah. twagiye rero indirimbo <laughs> ndayikunda mugabo amajambo yayo yarananiye gufata <laughs> karimbo kitwa negisimo ka frank akira alo alo eee eh, mahoro cyane mahoro neza tuganira nandi ukananira eh, kitumana serivisi ego silivesitiri ni sawa eh, ah. ego kagira byacu bicika byacu bicika nyibutse uri hehe aha aha ok ego silivesitiri ndiko ndakumva naho biko biracikagurika uriko ukora iki ubu muri kano kanya tuvugana uriko ndabaza uriko urabaza uriko urambwira yuko usanzwe urima ukongera ukabaza nabajije none uhora witunganya gute mu bijyanye no kurima hamwe no kubaza eee ndatanda umwanya umwe undi mwanya nkaba hafi aha urakurakuranya bivanye n'icihutirwa yego yego cyane we numva none kuri seriye none <laughs> urakoze cyane ngaho onye mu ntara ya cankuzo <laughs> sawa sawa ok inosa ndugiriza volume iyo ndirimbo zo mukoze sitople dukora dutamba ndogondogo aho aro ntumenya na sasa ingene yageze ntumenya saa tanu ingene yageze inzira washyizemo umuziki rero usanga akazi wagahejeje rwarubase rw'impuzu bagusigira ba mabuja fiye diregiti usanga waruhejeje eh, ibyombo usanga wahejeje alo tuganira n'andi eh, imana heridiye akaba ari mu ntara ya karusi izina umbwiye ninde erize eh, ikarusi ni sawa erize meze neza nawe ndashima nubwo ewana nubwo ndi mu bibazo ndi mu bitaro ariko ndashima benshi aho tuvana uri mu bitaro gaheritse yego ariko nabishimye ku mw'ikiganiro cyacu kuba kuba numva ijwi nanjye ryanjye byose wamenyana mu ngendanye ziri no hino bya nyine ndababwire ko nkomeye neza kandi bishima ko yego misuhuko erize yego ko muragize neza kandi turagushimiye kuri iyo foro wagize eee na cyane cyane numva sinajyana navuze nabi umwuga wanjye jya nakora k'umushinga wo kwivuna inzara Ah. Eh, nubwo ubundi mu bibazo ariko mvuge ko ndagakunda cyane yego kandi uzogasubira ko vuba ah, eh. amagara bigenze neza kandi nturi intege ariko aragakora arabwira ati akazi ko kose kaguha rasiyo cyangwa kakubeshaho ugakunda yego yego <laughs> urakoze cyane <laughs> radiyo isanganiro turashishikara twakira abatwakura muri benshi karusi badutelefone cankuzo i eh, bujumbura alo alo alo alo tuganira nande ibyo nibatazira abakenya komine kigamba mu ntara cyankuzo urumva ko uno munsi twabita cyankuzo oye oye oye oye mukoju namba wani cyankuzo namba <laughs> wani urumva nawe ego <laughs> eh, ko cyane none wa ah. kenya ni gute ni amahoro n'ukurikira simba uri gukora iki bunye turavugana wumviriza eee eh. eee eh, uri kurasudira wewe eh. yasha ntubazimbe ntuhavuba camo oya eee <laughs> umuntu nta muntu azigira yidoga ku mwaka mushyashya ino wacu ndakubazerize mbambe ntuze wa kenya nkuba <laughs> ego bayi kadogo uruhuke neza oya ntayo mvise umviriza eh. wambwiye ko ukora akazi ko gusudira nk'umuntu akuzaniye ikinga ryo gusudira eh. Eh, urisudirira amahera ngayo oya biravana n'aho hantu ko hangana hamwe impande y'ipine muhita gute impande y'ipine hahagize hariho bita ku mikono apana ku mikono hajyanye kuri furushi namba ari furushi hamwe gucyanye hafata ah, ipine <laughs> impande y'amasera basi kijya cuma gifata amasera ibomba ego ibomba ye eh. kiya gitiyo ibomba yisugira amajana atanu cyangwa amajana atatu biravana yo baranzimvye aho natweka inga y'umwana basudiriye ku bihumbi bibiri n'amajana atanu yewe kayo oya barakuzimvye aho barakuzimvye bemuze murambwira abashamabe y'ukuri vrema oh. <laughs> abafundi twebwe kabisa hariyo abafundi usanga babyimbawa nibyo yego kabisa ariko mugano hano mugangira ngani ukorera muri kapitale sha yo eh, eh. ubwo hiyo niho badakwiye kuzimba kuko niba agiye kubikoresha babitora ku mahera make oya mugana w'ubuzima bwabo burazimbye gusumba oya naho ubuzimbye nabo bari barengejeho <laughs> nawe ubwacu ari noweli ishangira bari bakeneye kujya i noweli ntiboca barenze urugero asha urakoze ntibazosubira kunjya amahera gutyo ego ego bareke kurenza urugero ego vrema basuka murakarenza ko dukeye mugabo basi ntarenze urugero yego kugira ntuhombe kandi ibaze vrema nk'ikintu cyo kunkora kusudira ku majana 5 ngo 2000 sengi ni ukuri y'ibanze aho <laughs> rero uwo muntu ni umujama wanje rero n'ubu unye nzomubwira ah. nzomubwira asha isubiye gupfa zoca nkorera kuri gusa yego tuzobyumvikana <laughs> n'ubundi yego uwo rero yari wa kenya mu ntara ya cankuzo fanya mm, mm, mm, ah, ah, kazi yako wake up Mm. <laughs> ya ni watu kazi wa milago tumeingia ji tunawakilisha ji au oh, sio yeah twende kazi bwana kazi bwana kazi bwana wa majambere hagati ubona mugezi umva impanuro za jewe udakora akazi niwikebuke ukora akazi ehe akarorero ji akabonero udakora akazi ya yika umugambi wo gukora ububaji bavuga mu kirundi wimbura amaboko ibagara umushatsi birambabaza bikashabuza kubona umuntu bamufata yivye kandi akazi kariho nimuze twese ntiturere amaboko maze dukora akazi gukora nivyo byiza oya kandi n'abandi bo baba bameze nk'uko ntibikebuke babibukimu aha bajya ibuntu ah ah mg mg yeah sababu kwa sababu pende kazi msipende usingizi kwa kila siku wetu nazidi kufanya kazi tuko tunafanya kazi wengi wanatucheka hapo ni ukweli kie watu wa kazi kweli tunapenda kazi yote imekuja tunaifanya lakini kazi tunaogopa ni kazi ya wizi Iyo kazi kwetu naitoa mbali yetu, tungewambia nyiye watu napenda iyo kazi, tungewambia kweli iyo kazi kweli muyache. Jameni, pende kazi, kuiba ni vibaya, ni wengi wameiba wakaishia gereza ya ao jela. ekana mu mahanga hariho abantu benshi batunzwe n'ubusuma batunzwe n'ububadi akazi kabo iminsi yose ari ubusuma gusa batazi kugira ngo bakoresha amaboko ye mukuzi wanje nimba ukora ako kazi gerageza ugahebeye mukuzi wanje nimba ukora ako kazi gerageza ugahebeye imana yaduhaye amaboko ngo tuyakoreshe imana yaduhaye ingufu ngo tuzi bidhaa zipo, piga saluti kama safu, sijifanye hardcore yo, napige kazi mpaka watu wana blow. Hey, dunga basi baselera ipo kazi bwana, kudhibiti kazi, usidatisho kuna kumbini kushazi hapa kazi ipo, yatima kama hadeki kudededeki, usicheki mimi ndio mimi, ukipenda nitendaso mvunja nazi kuogoa kwa jamani, kazi ipo Shofar haina kujinadi, tunakula kwa jasho, tunakumbuka misoto, tumeshakula vyapo, tunausoma mchezo. Long time tupo ghetto, usichukulia kitoto, winuke ukae, kazi po ukubali ukatae, kazi po mitkasi maisha kiasi, tunatoka uswazi, shadkaka stage kazi na sala au vip masela? Sisi tunapima, tunataka kujua afya. Nyinyi msopima, acheni kuboteka Ujiko kwetu mwiko, tunaamini maandiko. Usiukimbize upepo, hiyo ni kama ndoto. Usilete utoto, kazi po Inachoma hii, twende mutantila kutushusha sisi kazi po kazi po kutushusha sisi kazi po kazi po salamu za TMK kibongo ya okay. salamu ah, za ah, ah. sana tu ah ah bakofi kamola mpige kichwani uh ah, -huh. Ah. na ukitaka kuini basi we utulie maishani uh ah. -huh. maisha kitendawiri fikiri najua utakiri vinginevyo utaona makali kama pilipili itabakia kuwa ukijua utaona wenzako labda kama wanakula yeah. kwa ubua maisha yeah. ni kazi kwa kazi kwaliyekafu huikamata aliyepata kapewa japo ataongezewa jua pande kamegewa na wala asingekewa kupata kukosa yote maisha ng'aa toka mchicha orero nomugwa itmk bo mu gihugu cya tanzania tmk wanaume tmk ni umugwi wari ugizwe n'abaririmbyi bashika batatu canke bane eh, bise tmk bakabimba kazi po atereka kuguma ureza amaboko kura amaboko mu mpuzu abamaze kubona amasanamu y'indirimbo berekana umuntu avuye kwiba ahantu bariko baramwirukankako nk'igisuma ati none bakwirukanka ko gute kandi akazi gahari wari gukora kora ureke kwitwa igisuma urabe kutabaho kazi po tunaongeza tu tunaongeza juhudi, kwani uwezo tunao eh, nia tunayo, kama sio mbona nasaruka kufuata nyayo yo idara mavazi tunatoa saruti, nadhani mtashinda hata tuzo ya kangapati kutushusha sisi kazi po kazi po sisi kazi po kazi po Makofi kwa Mola naima <laughs> makofi kwa Mola. Atimana icubahiro yaduhaye akazi makofi kwa Mola. Ye Omer twagiye eh. ye eh kazi po afro ikintu gitangaje kuri ino ndirimbo ni abatipe b'ababirebire aba batipe bo muri wanaume tmk ariko kumva aba bantu rero niba bakora ati kora kora eh. kubona abantu nk'aba barajijutse bakavuga ati reka dukore ni byiza vera mimi ndio mimi sicheki ya kazi po chiki yeah yeah yeah pie haina tunakula kwa jasho, tunakumbuka misoto, tumeshakula vyapo, nakula kwa jasho, long time to uh-huh. oh, usichukulie kitoto, ukae kazi oh. kuya ye allo yego cyane washitse yego tebe no mu rutana na gatoyi mu nuko muratwumva nivyo yego reka bahinga ubunyene nyine bacagikorera kutuganira nande tuganira nande eh. Etienne umwe agira ibintu byo guturira amakara oya ah, hari undi wowe ukorera muki amavuta y'amamesa ah, yo harava amamesa none ga Etienne tmk ni etiyeni ngaho mu rutana ngo isanganiro bujya bwose ngo ntibari kubaratwumva mm-hmm. reka tuverifiye gatoya kazi bo eh. ari nka mu kumva igisanganiro ujyana utagwaye move aho byagushyuye bamwe bako barasudira ari kora kazi po bamwe bakora mu gikoni je abakwaferi abatakisi velo abakokayi abagaragiste bamekanisien baapo ku 6 garage mambo muko papa ye yeah. oh, oh, ye yeah. mwibutike kukadirisha deta bimeze gute birazi ya yeah. abakora amasaha y'igitega eh, abakora amasabuni eh, kazi po ji ji ji mbe wokoriki eh, eh, eh. namwe ngaho muri rirare mbese resitora isanganiro ah, ye kora capa akazi alo alo radiyo ah, isanganiro ikiganiro cy'imyuga ni inde tuganiraga yemwe tuganira nande tuganira nande Nituganira nande ni ku isanganiro mu kiganiro cy'imyuga ni eh, wa munyari wa isanganiro nawe twebwe ndi nawe mu mutari wo kuri radiyo sitasiyo mugisha eee eh, mugisha ni gute urihega mugisha unyereke mvuga nande munyarikende ko ndasubira ku irabiro ngiye gutora umuzigo njyana munyarikende eh, ugiye gutora akazigo njyanye nawe sha we numva kuri seriye wewe <laughs> mugisha uri seriye kabisa wowe ndakwemera <laughs> uwo ni umusirirenga neza agenda abyumva ati no mukinyi yanjye yo kurondera amafaranga urabona ubu watabu utabundi akazi nta buzima eh bona nerega yaraheze shawunye eh? ubuzima burabandanye ese tujingi eh nuko ngwaye umuhogo biranga kumva eh nivyo wagwaye mu muhogo ja kwa muganga shaba wakurabira ja kwa muganga nyarukira kwa muganga ivuriro rikwegereye hagufi eh. sivyo okay ok mugisha akazi keza eh, yego gusa bagikora nyanza e e, ari mu nzira ari ngaho mu gihugu cy'ikibanyi cy'u rwanda ndaduranye mwari imyaka e mekanika uramutahije rero yego eh, ndamuramutse nikora nyanda urakoze cyane nikora nyandwi baragutahije ni mugisha gutahije ah je ye alo alo hmm. inose kabombesha ah, ndabwira bwakeye tuganira nande iyi muravugana isimayeli ni isimayeli yeee iminsi myinshi uranyibuka isimayeli wikongo n'uwandi wikongo kiyemikeye yeee miye uyu isimayeli ava mu giheta mu ntara ya gitega ubu nyakaba ikongo wapifida ndacibenga muri kongo ego ni ni bya none ga Ismael kazi poka bado na bado na bado na bado Ismael yeah, nagenda merewe neza hama bonane mwahiriye gute twahiriye neza ya baro wambwira wavuze ngo uzoboma ni baro y'impuzu ngo hamunyereke <laughs> uri kumbaza impuzu nkunda kwambara Eh. none byahereye ariko Ismael narayibitse ndiririye kugira ubwonge nambara iza mbere rasta iza mbere <laughs> naraguteguriye agapantaro keza ntiworaba agasikini agasikini niko wateguye eh. yaho sawa sawa ndakarindiriye ntuzo nzimbe gusa ndazi ko atavyagusa bibaho je kandi sinshaka uzopfe kutanzimba oya kubera TMK e, e. sana tu Alo, Ismail mbega yagiye. Ewe Ismail ungize eh, biki? Yego muriko muravugana na Jackson maki. Tuganira nande? Jackson. Na Jackson mwakire. Inde? jagisoni mwakiro jagisoni mwakiro ni sawa ga jagisoni basha turashima kurera wite amakuru y'imisi basha ni asha titangiye mbewe eh ubona ni nziza ahubwo nyene we dorukana mu mwaka uheze emwe ya koko eh mwaka wose urahaciye asha twari twahuranye vwe jackson ukukora iki ubunye tuvugana eh urukukora iki yo ewana burya ndumvumbuye ahantu bita imuyinga aha uyu munyenga bujyangeze mwakira abana nta n'imvura yo twabaye umukiriya ah, wumva atari sawa none nta n'imvura iri kwiragwa ntake ngo ihabwe ibyombo nta mvura iri kwiragwa akazuba ameze neza pe kubera umwuga w'uwanjye eh. ari uwa twese dusangiye w'ikimotari ikimotari ah, tubona ari sawa kubera nta mm. nturenze umuvuduko ugenda neza witonze nta ngorane yego okay aho ni byiza cyane mu minsi mikuru nizere ko utabazimvye rwose sha jagisoni mu minsi mikuru nizere ko utadugije ibiciro nibyo kandi karabonetse njenga abantu rero bavugisha ukuri abarundi bamwe bamwe araga kubwira ati wapi ntaco na kumbe yujuje na versema yayikwije <laughs> oya kweli wo kwidoka reka ate muri doka ngo wabuze eh. n'imana ikivuga wenda aho umuntu akaca yidoka ngo eh, yawe suko hama mu nyuma igaca iguhana ugaca bibaza ngo vyagenze gute kumbe yaraguhaye urayimanuza eh ah, ibihe vyiza sha Masha sawa kwitanganira ati mukomereza Ushakiye indirimbo ko ari wewe Jackson indirimbo ushaka ni yaye simbusha haka yeah acha ah, kayo yose kweli yoyoye ingendo kona shaka ko nashaka yabindi ingendanyi y'umutima akombele ubunyine muce mugashiramo za ingendo nyizozizabagiye isanganira na zibereye hose aho ngenda araba yuko kari hagufi oh kajya kubura eh, eh eh, eh, eh. kajya ni gahara ni kubera nkubone nateguye urutonde rw'indirimbo nyinyi <laughs> oya ko niko dukeneye kingendanye z'ababisanganiye karirimbe numve rero ukakaririmba nonce ndagashiramo oya we ni wumvise ko nakaririmba ntako numvise subiramo yama ingenda nyiri y'umutima abaza kumaze ngo amapeseri bakikonje ngo umukozi w'imana ngo abaza kumukumba bagashema gusa ntabwo ok twagiye rero wakumvise oh 3 2 1 0 ingenda nyinshi yakongeze nakongeze inosa ngo kumwogereza volume ngo ntakora kumva guhisha dutanguye ah. turabayumva gusa munyuma biratupfukanisha mu eh, kazi genda ukore jagisoni sawa mu murongo abandi mu murongo abandi ego ego ndazi mu mwanya tepesi arawutwara hose arawurangura ego radiyo isanganiro ikiganiro cy'imyuga alo hano hari umushikanje sinari bwagende atari ku murongo ni ndagaye eh, isimayiri sumande eee eh? ninde tuganira nawe eh, sinari bwaheze kubaka rero tumwe gushasha mwahuriye guteka yewe twarawuhimbaje neza nyine twako turashimira imana nyine yego mu ngoro y'imana niyo twari sinzi mwawo none kutandungikiye eh? n'agafana <laughs> ntabyo namenye ntabyo wambariye ntabyo wambariye none <laughs> nari kurinda kukubarira reka reka reka eh. ariko ukunda ntumwibagira eh, muri benshi ngo abakunzi ntibashiriramo <laughs> none uko ukora iki ubu two turavugana uko ukora iyi jye ntuzi ko ndi gashahu none ubunye ntiwakoze cyane uri hafi y'ibyashara uhagaze iruhande y'ibyashara byawe n'ubundi mu kibanza n'ubundi mu kibanza ndateretse nyine ndindiriye ko abakiriya baza banzanira akafu k'umwana nyine ndarindiriye ndacateramye sawa sawa ni byiza cyane isimayeli umviriza rero eh, eh. vuga nigira ka karirimbo ka bigi bizo ati hora baje ugashe kanezera umwe wiwanjye mbe uracamwibuka ndamwibuka waramumbariye kandi sindamuvuga ntibave bamugutwara ubona ko uri na kure basha barashaka abatware ya narateye kontra narateye kontra kuwanjye yitwa anabera iri ngaho mu ntara ya gitega mu bihororo warasinye kontra kaje kamunezera ko tihora badu sawa okay bye bye bye bye ah, ah, eh, eh. sawa sawa rero mugira akazi keza mugende umunsi mwiza murakoze sawa bye nibaza ko dushaka kwakira nk'umunywanyi umwe wa nyuma bakerebutse ndashaka kwakira babiri bizoba birangiye kabisa azibo oh, Alo. Alo, allo allo allo radio isanganiro allo allo hekada sindiwe allo ni sindi apoloni oh, ni ukuvuga rero mehe ndi mu gisakawe umugisha ye eh. umugisha w'abagiye nanjye yuko bwoshyira mu banywanyi biteganyije y'isanganiro kubera ko nyirangira isanganiro cyane rwose kuva nkiri umwana gushyikana ntabwo ngenda ndabona umwana yirangira nibyo umugisha yego kabisa kandi urabona yuko n'umuntu wakunda umwuga kubona hanze usanzwe ndi mu mutahe wumva kubonera ko mushyiguka byinshi yego ni byiza cyane uragize neza gushikiriza icyiyumviro cyawe eh, ni sawa nibaze yuko ababijejwe bazoca babitunganya aho bajyanye ishuri nawe mwakira wese turabana n'umugenzi bakugiye umuriro eee aho numva ari sawa aba rwose babandanya bakora akazi k'umwuga w'ikimotari urumva ko mu gihe ndumva yuko umugwi utera waguka rwose w'abakunzi ba radiyo y'isanganiro eee na cyane cyane yego sha urakoze mugisha ibihe byiza reba kabisa n'ibikorwa byiza umudamu wanjye arimo mwonga ariko nawe umukeri n'ibindi munsi sawa Oh. ukitaka kumwonyoka we mpige kichwani uh -huh. na ukitaka kuini basi we utulie maishani uh ah. -huh. maisha kitenda wiri fikiri najua utakiri vinginevyo utaona makali kama pilipili itabakia kuwa ukijua utaona wenzako labda kama wanakula kwa ugua maisha ni kazi po kazi kwa aliyekaa tukuikamata misimbazi aliyepata kapewa japo ataongezewa jua pande kamegewa na wala asingekewa kupata kukosa yote maisha ng'aa toka mchicha ni mizuka iliyofufuka, eh, uchague kunyoa au kusuka. Ni mizuka iliyofufuka, eh, uchague kunyoa au kusuka. Nipo na chumpa, uwezi jua nilipoanzia, nifungulie TMK wanaume TMK T mm. wanaume TMK ni kuwa umugurutwa mm. nuko nibaze ko dushobora gusozerera hano uh, kino kiganiro cy'imyuga cy'uyu munsi mwabaye menshi mu twakura turabashimiye cyane mbandanye rero mwumviriza radiyo isanganiro mwakoze cyane abatwumvirije dushimire mutima abagize inguvu bakarondera umurongo gushyika bawuronse mwagize neza ntarinze ko badondagura umwe wese yiyumve mwagize neza ku bwanyu kino kiganiro cakunze turabashimiye cyane nuko rero tubifurije rero kubandanya murangura neza imyuga yanyu aho muherereye kuri mikoro mwari kumwe na Raisa Liliane inamahoro Innocent bibona imana wakoze cyane nuko rero mu kanya turashishikarana n'urutonde rw'ibiganiro byacu nimuze dukore agakiza ikiganiro cy'imyuga kuri radiyo isanganiro twiteze imbere na mugurakiza oh, nimuze dukore twiteze imbere na mwugudakiza